book twoเก้าสิบเอ็ด deviņdesmit viensอนุประโยครองลงมาที่หนึ่งปลีกเตกุมิอาร์ a าเวียนส์หวังว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีขึ้น Rīt varbūt būs labāks laiks. คุณทราบได้อย่างไร Kā jūs to zināt? ดิฉันหวังว่ามันจะดีขึ้น Es ceru, ka tas būs labāks. เขาต้องมาแน่ Viņš noteikti atnāks. แน่หรือ Vai tas ir noteikti? ดิฉันรู้ว่าเขาจะมา Es zinu, ka viņš atnāks. เขาโทรมาแน่ Viņš noteikti piezvanīs. จริงหรือ Patiešām? ดิฉันเชื่อว่าเขาจะโทรมา Es domāju, ka viņš piezvanīs วายมันเก่าแน่ๆ Vīns noteikti ir vecs คุณรู้แน่หรือ Vai jūs to droši zināt ดิฉันคิดว่ามันเก่า Es pieņemu, ka tas ir vecs หัวหน้าของเราดูดีมาก มูสวาดีตายส์อิสกตาสลาบิ คุณคิดอย่างนั้นไหม ยูสตาดัวมาเยตดิฉันว่าเขาหล่อมากทีเดียวเอสอุสกตุกวิงชิสกตาสปัตลวติลาบิ หัวหน้ามีแฟนแล้วแน่ ๆ Vadītājam noteikti ir draudzene คุณคิดอย่างนั้นจริง ๆ หรือ Vai jūs patiešām tā domājat เป็นไปได้อย่างมากว่าเขามีแฟนแล้ว Ir pilnīgi iespējams, ka viņam ir draudzene